Sveiki, sveiki, radio arī klausītāji. Šeit uh, radio Marija, jā, šeit eh, radio Marija, tas ir priestirs Jānis kopā ar brīvprātīgo Dairiju Mežvinski. Un ļoti jauki, kad viņš ir piekritis uh, izaicinājumiem parunāties par ticību. Nu, kā jūs pamanījāt, diezgan veiksmīgi tika galā pat ar tādiem ļoti āķīgiem jautājumiem <laughs> mani Bet ar to viss nav beidzies. Un, protams, pirms mēs turpinam šo sarunu, es gribu atkārtot un atgādināt jums telefonu numurus, pa kuriem jūs varat iesūtīt savus jautājumus, vai varbūt tās arī padalīties ar savu pieredzi, kā jūs izdzīvojat ticībai, varbūt tās, kas jums ir tas grūtākais jūsu ticības ceļā. Es to jautājumu tā uzdevu jau kādu laiciņu atpakaļ, un no nu, es gribu beidzot tās atbildes dzirdēt, kur viņas ir. Sūtiet īziņas 266 77 272 vai zvaniet 67 969 131. Un, protams, atgādinu, šodien un rīt ir rādījuma arī dzimšanas diena, 9. un vācam līdzekļus rādījuma arī uzturēšanai un, protams, attīstībai. Uh, ir vajadzīgi kopumā 26 tūkstoši, šobrīd ir savākti nedaudz virs 4 tūkstošiem, šodien nedaudz virs 900 eiro, bet jā, ir vēl kur ieskrieties un ko atbalstīt, tā kā ja tu mūs dzirdi un vari atbalstīt, uh, sevis dēļ, jo tev šķiet, ka radiom arī ir tik vērtīgs, vai varbūt tās sev tuvu un dārgu cilvēku dēļ, uh, tad atbalsti. Ej uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot, un tur redzēsi visu iespējamo informāciju, kā tu vari noziedot. Bankas konts, PayPal poga ziedojuma kastītes baznīcā, kur skaidru naudu var iemest, vai, protams, ziedojuma telefona numurs, kas ir 900 6769 un ar 4,27 eiro atbalstīt rādījumu arī darbību. Tieši tā, tik daudz, varbūt tās arī pietiek, un ja mēs visi uh, Eh, kaut tik daudz eh, noziedot būtu pietiekoši, lai mēs varētu turpināt skanēt un daudz un ilgi skanēt. Milzīgs, milzīgs paldies! Bet atgriežoties pie tēmas par eh, ticību un, un tām ar ticību saistītām lietām, <sniffs> jā, nu jau paprasīju to pašu āķīgāko jautājumu, kas ir tas grūtākais, bet man par milzīgu pārsteigumu uh, neviens nesaka, ka nu, grūtākais tur ir saistīts ar seksualitāti, saistīts ar nabadzību, ar, ar palīdzību bēgļiem, ar uh, kara darbību, ar uh, vairāk mantas iegūšanu un tādām lietām tāda sajūta. Visiem viss ir skaidrs un nekādu grūtību nav. Vienīgais grūtība ir, ka nav pietiekoši daudz laiks, lai palūktos, vai ne, apmēram tā. Nu, es tā, varbūt tās ir tāda neliela, protams, uh, uh, eh, sarkasmu, kā jau mīlu to darīt, uh, arī šajā reizē es tā nokomentēju. Kas man ir tāds liels pārsteigums, bet es ticu, ka tur, tur varbūt tās ne tā auditorija vienkārši klausās, kāpēc nav šīs pareizās atbildes, kuras es sagaidu. <laughs> varbūt es varu iestarpināt, jā, šeit, šeit parādās tā, tā doma, kas, kas bija manā, manās atbildēs pirmajā daļā, jā, ka mums tik daudziem jau viss ir skaidrs. Nu, patiešām, varbūt pat intelektuālā līmenī mums ir skaidra dieva griba un tā tālāk. Uh, <laughs> tā grūtība ir tiešām nu, pakļauties tai, pildīt to. Tas, tas varētu būt tāds kodols, jā. jā. Nē, bet, eh, bet tas, ko es saku, kad nu, neviens neko tādu nepateica, es pieļauju, mm. ka tā nemaz nav grūtība. Varbūt nemaz nav. <laughs> varbūt nemaz nav. Uzvaiti nu, ja, cilvēki varbūt. Nu, nu, tieši tā, bet ja, ja tomēr ir grūtība padodēt ziņu, kas te jums ir tas izaicinošākais ticībā, uh, kas to lai zina, varbūt tās varam viens otru stiprināt un palīdzēt un pavadīt un kopā arī iet eh, mūsu ticības ceļu. Bet jautājums, ko, vai, vai tēma, kas man šķita, ir eh, arī interesanta ir par to sludināšanu un tiem sprediķiem, kuri nav pietiekoši uh, nezinu, iedvesmojoši, vai kā lai pasaka, vai, vai nu, nav tāda, kādus gribējās, un tā tālāk. Bet tad tu teici, dzīvi, dzīvā sludināšana, uh, tā, tas, kas notiek baznīcā, ir dzīvā sludināšana. Un tad es pie sevis padomāju, lab, tas ir labs veids, kā paskatīties uz to uh, sludināšanu, kas baznīcā notiek. Un šeit mēs runājam tieši par katoļu baznīcu, es tā saprotu, jo luterāņu baznīcā daudz labāk notiek <laughs> sludināšana. Tā parasti saka, ka hm. luterāņi labi Nu, sprediķotāji. Katoļiem citas lietas labāk padodoties, ja, <laughs> bet, eh, protams, eh, protams, katram savs, katram savs. Bet eh, par to dzīvo sludināšanu, ja tā ir, ka tā ir dzīvā sludināšana, kāpēc tik daudz aiziet no baznīcas un kāpēc baznīca ir tāda pustukša tādā gadījumā, tu esi par to aizdomājies? Vai tev nešķiet, ka baznīca ir pustukša un es te tādu stereotipu tikai piesaucu? Nu, tas ir atkarīgs, laikam, jā, kurā pasaules daļā ir, uz kur pasaules daļu ir vērsts mūsu skatiens, vai ne? Laikam, ja tā globāli ir augās, skaitliski baznīca aug. Tā plaukst Āzijā, Āfrikā, citu vietu, jā, ļoti šis skaits pieaug. Indijā, Indijā, jā. Biju Romā un studēju kopā ar, ar studiju biedru no Indijas, un uh, Un viņš stāstīja jā, par, par, par mazajiem ciematiem ar trim miljoniem iedzīvotāju un pilniem baznīcām. Bet, eh, bet, bet protams, Latviju, Eiropā, Latviju Eiropā, Eiropā situācija jā. ir citādāka, jā. Un, un, un cilvēki tiešām plūst uh, projām uh, no baznīcām, baznīcas ir tukšas un tā. Uh, un, uh, Tad manis jautājums tāds, es saprotu, tas ir vēl viens grūts un ļoti teorētisks jautājums, uh, Kas ir beidzamais predikts, ko tu atceries, un kas tev ir bijis tiešām vērtīgs, <laughs> eh, tavuprāt, vērtīgs predikts? Vari pateikt? Jā. <laughs> Nākošais jautājums. <laughs> Next question. Nē, bet ne, es tā domāju, tā ir tāda interesanta tēma, manuprāt, arī ļoti svarīga tēma, jo galu galā no nu, to barību tādā veidā, arī garīgo barību tādā veidā mēs saņemam, un it īpaši tais brīžos, kad esam... Jā interneta vidē, nu tā kā mums mm. radio mm. klausās, ir mises klausās, mm. un tā tas ir vienīgais, ko principā var jā, jā. saņemt, tas, tas ir, ir dievvvārdu pasludināšana. Mm mm-hmm. kā tur īsti ir, gribas saprast no otras puses, mm. Mm. jo es jau tas prediķotājs esmu, tas, jā, kurš tu jā. nevar uzrunāt. <laughs> bet eh, es, protams, nedaudz tiku, tiku iespiests stūri ar šo jautājumu, bet es atcerējos to, tiešām to, to homīliju, teiksim tā, kas man ir palikusi prātā pēdējā. Tā bija es nesen biju Romā konferencē un man izdevās pievienoties manai Romas kopienai, Nakumālā ceļa kopienai no Martirikāna desmit draudzes, un tur bija um, mise, kur, kurā um, priestiris teica ļoti interesantu jā, um, homīliju par, par, par to, ka mums ir iespēja, Kristus mums dod iespēju uh, valdīt par sevi. Ja? Tad, tad uzveikt tās kārības, kas ir visos mūsu locekļos, ja Kristus, Dievs, nevelda mūsos, reizē, ja arī mūsu prāts nevelda mūsos. Jā, jā, tas man, kā, kā es iepriekš piesaucu to prātu pie filozofijas, tas man ļoti iespiedās atmiņā, ka, wow, ka, ka tādā veidā arī tiek tiek runāts. Jā, jā, bet atgriežoties pie šī otrā jautājuma, no, nu, teiksim, jā, kā, kāda, kāds ir tas iespējas no otrās puses, no, no laju klausītāja, baznīcas, baznīcā gājēja puses, kā ir šo, ar šo sludināšanu. Uh, varbūt tagad rodas iespējas, ka, ka es nonicinu visus Latvijas sludinātājus, bet tā nebūtu nav. Nē, nē, es, es raksturoju vai ne to situāciju, kāda man bija tikko ieejot baznīcā, kā filozofijas, filozofijas nu, nu studentam. Mēs jau visu sapratām, jā, jā, mēs jau sapratām, bet, bet, bet bez bet, eh, aizvainojumiem, ir, bez aizvainojumiem. Nē, nē, nē, pilnībā, pilnībā, bet eh, lai, lai, lai citiem nav aizvainojums, <laughs> varbūt ir jāpaskaidro divreiz. <laughs> Un, eh, mēs tūlītās arī atbildēsim uz telefonu zvanu, kad uh, Dairs pabeigs savu teikumu. Uh, Varbūt atbildam. Varbūt atbildam. Eh, sākam ar to labi. Telefons zvans. Lūdzu. Halo. Lūdzu. Latvijas slāvēt jāskrīt. Mūžīgi mūžos. Sergīns no Butnieku novada. Skaisti. Sveicināts. Nu, par, par, par citības lietām es 20 gadus vispār biju aizgājis projām no baznīcas. Un kas lika Tagad atgriezties? Trīs, trīs, trīs gadi, kad atgriežos. Un kas lika nu, atgriezties? Nu, pirmkārt, nu, kāpēc? Pirmkārt jau, nu, Man kādreiz draugs ļoti labi pajokoja, bet tā nebija galvenā būtība, kas lika man nu, aiziet no baznīcas. Viņš teica, tu gaidīji, ka kliņģeri kritīs no debesīm. <laughs> Nekrita. Un otra lieta, ko es esmu sapratis, kas ir būtībā arī aicinu padomāt arī citiem, kas ir ļoti uh, ikdienišķā dzīve, ikdienišķums nokauj dievišķo cilvēku. Ikdiena pats tā. Ja jūs šo savu ticības kristalīti nolaižot līdz kvēlei, viņi arī izdzisīs. Diemžēl ikdienas uh, eh, materiālās rūpes, sīkas neveiksmes, laiks, lietains, sniegs, augsts, iet svētdienā uz baznīcu. Tas viss kaut kā tā kopā tā sakopojās. Un arī, ja nav cits cilvēku atbalsts, arī tas būtībā. Un tad vienā reizē, nu, lēnām, lēnām tas sēdienas kļūst aizvien retāks, kurās treju. Un, uh, tu aizēsi. Un, ja cilvēks nav nu sapratis Dieva galveno būtību attiecībā uz tevi, Dievam ir pilnīga suverenitāte pār tevi. Jo es saslimu ar, ar maniakālu depresiju. Būdams kristietis, man bija uh, aizvainojums ārkārtīgi liels uz Dievu. Un es, es sapratu, ka pēc Pāvila arī bija uh, aizvainojums uz Dievu, ka viņam nenoņēma šo slogu, lai gan viņš lūdz. Bet, ja jūs saprotat, ka Dievam ir pilnīga suverenitāte pār jums, tad jūs arī pieņemsiet to savu to, nu, krustu, citi to sauc par to, bet, nu, tā. Nu, ļoti labi. A, kā, kā var tad izvairīties no tā ikdienišķuma? Kā? Pirmkārt, lūkšana, lūkšana, pirmkārt, jebkurā, jebkurā, jebkurā vietā nekad nepa, neatmest lūkšanu. Un ir arī kāda konkrēta lūkšana vai? Tas, tā bija mana kļūda. Mani aicināja uh, dziedāt baznīcas korī, es atteicos. Tagad es dziedu Valmieras tīmeņu. Šo atceries kādu tīmeņu. Valmieras Romas katoļu baznīcas kori, otrā balsī. Dziedu. Tāda aktīvāka iesaistīšanās palīdz. Jā, tieši tā, jā, jā. Negaidīt eh, kliņģeris un, un arī aktīvāk to pašam kliņģeris, ja tev ir tāds. Es pieļauju, ka daudziem ir. Mēs tam neapsienamies. Negaidīt kliņģeris no debesīm, bet piedod kliņģeris otram. Lūk. Un Iesaistīties tiešām arī, jā, nekā tikai form, formalitāte, jā, kas arī ikdienišķums, jā. Formāli atnākt, formāli lūgties, formāli svētdien aiziet uz baznīcām. Iet uz baznīcu satikt Dievu, nevis vienkārši uh, ieraudzīt priesteri vai pačelot ar savām baznīcas, baznīcas locekļiem, nu tā to domāju. Nu, skaidrs, skaidrs, jā. Nē, nu nav jau nekas slikts arī pačelot ar saviem draugiem baznīcā. Protams, gadījumā, bet nu. tas nav galvenais. Tā taču ir kopienas veidošana. Jā, bet tas nav galvenais. Galvenais jūs ejat satikt dzīvo Dievu. Nu, tieši tā, āmen. Tikai amen. tā, kā to var katoļi. Tieši tā, tieši tā, āmen. Jā, paldies. Saku, paldies, paldies. paldies. Nu jā, nu šī tāda lietā ir, um, un es arī eh, dikti gribu piekristam ikdienišķumam, tīpaši es principā vairāk mm, aizdomājos uh, E, ikdienišķums, tas ir tas, kas to rutīnu varbūt tās arī ienes, un tā, ka tu tā, ā, nu jā, šorīt atkal kārtējā diena un to pašu un tā tālāk, nu tad kādā brīdī tiešām var gadīties, kad arī apnīk, un tad ko darīt, ja, jo lūkšana ja, arī var apnikt. Nu, protams. Nu, nu tā, cilvēcīgi apnikt, mm-hmm. protams. Mm -hmm. Ja es drīkst komentēt, Lūdzu, man ļoti, jā. ļoti uzrunāja paldies uh, šim klausītājiem par viņa komentāru. Ja es tur saklausītos trīs uh, trīs pamatus, ko vispār baznīca iesaka un ko man ir, ar, ko, ar kuriem es esmu svētīts tiešām, ka es varu tos izdzīvot savā ticības pieredzē. Ja tā tad eh, tika pieminēta eh, šī ikdienišķība, jā, eh, tajā baznīcas vidē, kurā es esmu, paldies Dievam nonācis, galīgi nedir, nevar <laughs> sūdzēties drīzāk otrādāk, <laughs> jā, par, par pārāk daudz pārsteigumu varbūt. <laughs> tad nu, otrs nu, kad, ir šis... E-, kad ekstrēmi, tad nelīdz, tad ne, ne, labāk, kad kaut kāds tāds... jā, jā, jā bet, bet tiešām tā doma, eh, tas, tas, tas, ko es gribēju iepriekš jau piebilst, ja, ka, eh, ka redzēt šo radikalitāti, šo evaņģēlija radikalitāti, tas pietrūka, tas, tas bija grūti. Un, un tiešām tas var izsist, jā, ja daudzi iebildumi, ar kuriem es esmu saskāries no citiem, piemēram, vienaldžiem, kāpēc viņi nav baznīcā, kāpēc viņi neiet. Tā, tas vienmēr ir pirmais arguments, nu, paskatieties uz kristiešiem. Viņi jau ar neko nešķirās. Un, uh, tiešām ieraudzīt cilvēkus, kas atšķirās, kas tiešām ir to radikālo vēsti iemiesojuši. Ne tikai zina, ne, ne, ne tikai viņam ir skaidrs, kā būtu jābūt, bet kas to ir iemiesojuši. Kad tu saskaries ar kaut ko tādu, gribot, negribot, tu, eh, tu vēlies pievienoties tam. Uh, Bet eh, ko tas nozīmē? Atšķiras arī jautājums, ko viņi grib redzēt. Tā kā to le levitē, neapzināti, vai, <laughs> vai tev nevajag ēst, vai jā, jā. Nu, kas ir tas nu, atšķiras? Okay, jā, <laughs> tādā gadījumā labi, nu. ļoti labs jo, precizējums. Jo, jā, jā, jā. jo dažreiz, manuprāt, tādā nu, jau iz, līdz izsmieklam vai absurdam aizējam ar to, ka nu, nu te būs jau te būs. Nē, nē, tiešām tā. Tiešām Nesitīšu tā. Eh, pretī, ja man mm. uzbruks mhm. zagļi, atdošu visu, kas man ir un, un, un visādi šitādas lietas. Nu, Bībelē galu galā lasam stāstam par jā, jā, to. Nu, jā, nu, nu kas ir tas atšķirīgais tādā gadījumā? Jā, levitēšana, protams, ir laba lieta, un, un tas varētu būt viens no, viens no vai bilokācija arī. Bet, uh, piemēram, brīnums tas, palīdz, tas var, jā. Jā, jā, brīnums palīdz, bet, bet tādas, teiksim, lietas, kuras mēs pirmajā brīdī nedomātu, ka tās ir lielas, bet ilgtermiņā raugoties cilvēku, ja mēs redzam, ka tā lieta īstenojas viņā, tas, tas liekas, wow, tur ir kaut kāda pārmaiņa bijusi. Piemēram, kad cilvēks uh, netiesā tos apkārtējos kopienas brāļus. Jā, vai, nu, netiesā pat tādā nelielas kurnēšanas līmenī, ka viņš to nedara, bet ka viņa tā uzmanība ir vērsta citur, jā, uz kunga slavēšanu, jā, nu, piemēram, piemēram, kaut kas tāds, tāda atšķirība. Bet arī, arī tāda atšķirība, kā, kā tādi ļoti aktīvi mēģinājumi, nu, meklēt kunga gribu. Jā. Ne tikai tā pasīvi aiziet uz baznīcu un tā, bet tāds mēģinājums kliegt eh, gandrīz uz kungu. Kur tu esi? Ko tu esi man sagatavojis manā dzīvē? Kur man būtu jādodas? Jā, tāda, tāda radikāla vēlme šo visu vēsti īstenot. Jā. Varbūt, varbūt pat tiešām tik daudz, ja vēlme, vēlme tāda deksme, dedzība, ja ļoti svarīga lieta ticībā, deksme, dedzība, uh, īstenot eh, ticību, īstenot kunga gribu. Eh, var, varbūt tā varbūt viena lieta, jā. ka tā nav tikai tāda eh, teorija vai tāds framework prātā, ja kristietība kā tāds režģis prātā, ko es gribu, lai visiem tāds ir, bet kas īsti neiztenojas, jā. Un tad izrādes, ka ticīgs ir tās pats. Nu, var, varbūt, ka vai ne šis prāta uzstādījums atšķirās, uzskati atšķirās, bet ja mēs paskatāmies uz nu, tiem darbiem, tad liekas, jā, nu, tas pats liekas, jā, darbā. Nu, ir bijusi, man arī pieredze, uh, kad es strādāju. Tagad nu, nedrīkst teikt, kur es strādāju. <laughs> Drošības pēc jāsaka, es esmu daudzās vietās strādājis, tagad neviens ne, neuzzinās, par ko es runāju. Bet tā saskarsme ar kolēģiem, jā, kuri sevi arī sauc par kristiešiem, katoļiem, un tad tu redzi, kā viņi neciena citus un notiesā citus. Uh, tev liekas, rodas uzreiz jautājumi, bet kā? Bet tu taču tikko teici, ka tu esi arī uh, kristietis, un, un tu tagad to. Un, un, un tie cilvēki šķietam neredz pat <laughs> problēmas būtību. Tā kā, piemēram, tā, tā var būt, tā var būt, jā. Un, protams, es jau nerunāju, ka tagad šeit būtu kādi izredz, izredzētie kristieši Latvijā vai citur, kas nekad nenosod un tā, bet, bet es runāju par šo atšķirību, jā, kad, kad ir šī lielā sirds ilgas, lielā sirds ilgas, tāda dedzība, uh, Eh, nu, nu nedarīt to. Jā. Un ko tad tagad darīt ar šo visu problēmu lielo? Jā, nē, nu, tu tā smaidies, arī tā varu pasmaidīt par to, bet jautājums ir būtisks, jo, manuprāt, nu, tas ir viens no izaicinājumiem. Nu, Pirmām kārtām, vismaz es pie sevis domāju, nu, ticīgs cilvēks ir arī cilvēks, un viņam viss būs tas pats, nu, ar ko neatšķirsies, bet tad ir tik un tā tas jautājums, ar, a, kāpēc te būt man ticīgam, ja es neatšķiros vai ne, un ja manas attiecības vai mana attieksme lietās un izturēšanās un tā tālāk nav citādāka, tu, ko darīt? Vai tā ir uh, liekulība sevi saukt par kristieti vai nē, un, un vai var kaut ko darīt, vai varbūt tās, varbūt tās tieši tā radikalitāte ir tajā ir, kad es esmu tieši tāds pats un diemžēl mocos ar tādām pašām lietām, bet varbūt tās es gribu, lai, un eju to tādu pārveidošanās, atjaunošanās, nezinu, izmaiņu mm -hmm. ceļu apzināti pat, ja arī man tas neizdodas uzreiz. Lūk, tas, tas gadījums, ko tu apraksti, man liekas, ir labs, labs piemērs, ja tādai vai nu radikalitātei, vai jau radika, radikalitātes aizmetnim. Nu, proti, ja cilvēks tiešām jau redz savu dzīvi, redz, ka viņš mēģina, pakāpeniski mēģina īstenot uh, ticības prasības vai kunga grib, teiksim tā, Tas jau ir skaisti, tas, tas jau ir tas, uz ko būtu jāiet. Protams, ka ne, diez vai kāds var īstenot to visu tādā pilnīgā, pilnīgā mērā, kā, kā no. Nu. Kristus vai Dievmāte, ja, piemēram, bet uh, tas jau ir brīnišķīgs piemērs, ko tu minēji. Tu, tur, jau, tur jau nebūtu, es pat teiktu, ka tur nav problēmas, jā, cīnies, ej tālāk, kungs ir uzticīgs, viņš tev dos roku un palīdzēs. Jā, jā. Paldies, jā. Ko, da, ko darīt, drīzāk jāveic, man liekas, jāveicā, ko darīt tādā situācijā, ka cilvēks neredz, <laughs> ka, teiksim, tā, ka tā kristietība ir kļuvusi par tādu kulturālo lietu, jā, šī ļoti interesantā do, e, lieta, par ko runāja arī Pāvis Benedikts 16. Jā, šī kulturālā kristietība. Un Viņš pat ir blakus ir brāļi arī ateisti, kuri mūs uz to norāda, un tad cerams, jā, pamūžamies. E, lūk, viņi uz to norāda, jā, un, un tas ir viens no kritiskiem punktiem, jā, ka kristietība paliek tikai par, tikai par tādu kultūras sastāvdaļu, bet, bet cilvēka personā tas īstenībā neko neietekmē. Jā. Mm, nu, jā. Nu, mēs te daudz pateoretizējām par būtiskām lietām. Radījumā arī klausītāji, kā ar jums, ko jūs domājat, padodat ziņu, citādi nesaprotam. 266, 77, 272 īziņu telefona numurs, varat padot ziņu, ko jūs domājat par visu uh, ko mēs šeit spriežam, runājamies, vai arī paziņot par to, kā esat atbalstījis mūsu savu ziedojumu, jo šodien un rīt ir marietons, kurā vācam ziedojums rādījumu arī uzturēšanai un attīstībai. Šodien un rīt svinam devīto dzimšanas dienu. Dikti gribētos tādu lielu dāvanu 22,000 apmērā saņemt. Protams, visdrīzākais ne uzreiz, bet ar katru mazo atbalstu un ziedojumu es ceru, ka mēs to varam kopā arī paveikt un savākt visu vajadzīgo šī mēneša budžetu, lai varētu turpināt strādāt ne tikai šajā dzimšanas dienas mēnesī, Eh, bet eh, daudz citus mēnešus un gadus uz priekšu. Ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies. Ja jums ir kādi jautājumi vai savas pārdomas, neaizmirstiet numuru, pa kuru jūs varat rakstīt, lai uzdot savus jautājumus vai padalītos ar savām pārdomām. Tiksimies pēc brīte. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji. Šeit es priesteris Jānis un kopā ar mani ir brīvprātīgais. Dairis Mežinskis. Sveicināti. Sveicināt. Nu, tagad jautājums tāds eh, baigi nopietnais. Eh, kā, kā jūties šobrīd? <laughs> noguris, diezgan noguris, bet, bet ļoti priecīgs adventa laikā. Tiešām ir bijusi izdevība darīt labu. Prieks par to un atbalstīt arī rādījumu arī gan ar savu raidījumu, gan, protams, šodien šajā ēterā palīdzot uzrunājot un atbalstot e, tādījādi arī e, marietonu akciju, kurā vācam ziedojums rādījumu arī uzturēšanai. Vēl viens atgādinājums rādījumu arī klausītāji, ka tu vari kļūt par mūsu ziedotāju, atbalstītāju, uzturētāju, un mūsu misija palīdzēt veikt. E, tikai kopā mēs to varam, tā kā nepaiet garām. Eju uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv sadaļā slīpsvītra sadaļā ziedot un izvēlēt sev piemērotāko veidu. Nu, un mums ir uh, daudz vēl vajadzību un tikai ar tavu palīdzību un tavu atbalstu to mēs arī varēsim veikt. Bet atgriežoties pie, pie Daira, tas jautājums par nu, kā tu jūties, es domāju, nu tagad pēc tādas sarunas, kur es tevi te pakļāvu mhm. mocībām, eh, garīgām mocībām, uh, visi kārtībā, ticīgs esi, vai, vai palīdzēji tavā ceļā, vai, vai nē, vai, <laughs> vai kā ir? protams, nē, es domāju, ar joku vienmēr, daļu. Protams, jā. protams jā, vienmēr, vienmēr ir labi pārdomāt šīs eh, lietas, un, un vienmēr sarunātās top skaidrāks, vai top skaidrs, ka man tās nav skaidrs, tā kā es domāju, tas man palīdzēja, bet eh, man, eh, varbūt likās, ka man ir kāda krīze, es nezinu, man liekas, nekāda neparasta krīze, bet parastā, ticības ceļš, kurš ir parastā lēni, krīze. Parastā, jā, īstenībā, man liekas, ikdienišķā <laughs> krīze. Kristiešu stāvoklis kaut kādā ziņā vienmēr ir krīzes stāvoklis. Kā, jā. ah, tas ir labs formulējums. Kristietis tā tad krīze. Mm, interesanti. Bet eh, kas palīdz tev ticības ceļā? Un tam, caur tām krīzēm iet citiem vārdiem sakot. Mm? Nu, šeit es nevaru nepieminēt, nevaru nepieminēt savu neokatumnālā ceļa kopienu, ar Kas kuru... tas tāds ir? Tātad neokumālais ceļš ir uh, kristīgās iniciācijas ceļš katoliskajā baznīcā, kas tiek piedāvāts gan kristiešiem, kas jau ir kristīti bērnībā, bet nav saņēmuši katehētisku, katehēzis, katehēzi, izglītību tādu. Nu, ne tikai izglītību teorētiskā līmenī, bet tiešām tādu ievadīšanu ticībā. Un reizē tas ir atverts arī tādiem cilvēkiem, kāds bija es, nekristīts jā, cilvēks. Un tas sagatavo cilvēku uh, lai tas patiešām pievienotos baznīcai, un, un tas ir ilgs ceļš, tas nav tāds, tur nav kāda maģiska formula, tas tā nav, <laughs> nav brīnumaini, bet, bet ir tāda kustī, kustība, viņam nepatīk, mums nepatīk, <laughs> to sauc par kustību, bet jā, ceļš, ceļš, tas vislabāk ceļš, raksturo, ceļš, kad ir, ir šī kustība, <laughs> ko, virzība uz kaut kādu kopiena, mērķi. Kopiena? Tā ir kopiena, bet uh, reizēm to pārprot, eh, nav tā, ka mēs dzīvojam vienā mājā, bet uh, kopienu veido visdažādākie cilvēki, jauni veci, slimi veseli, dažādas profesijas. Mēs satiekamies parasti vairākas reizes nedēļā uz divām lietām parasti. Dieva vārda liturģija un pēc tam atsevišķi svinēta vai kopīgi svinēta euharistija, kurā, kurā A kā ir visiem jābūt tādās kopienās, ja grib būt ticīgs? Nē, nē, nē protams, ka ne, tādā ziņā, ka Dievs darbojās pat, eh, kā teologi saka, eh, savā veidā var darboties pat ārpus, eh, ārpus Un Kāpēc tādā gadījumā vajadzīgas kopienas? Šeit varbūt es varu pastāstīt pavisam īsi par, par to, kā aizsākās jā. Šis, šis ceļš, tas ir saistīts ar tādu um, spāni, kiko arguejo, kurš arī bija dzimis katoliskā vidē, viņa ģimenē visi bija katoļi, viņš gāja uz misi, bet ko līdz viņš sāka studēt eh, daļās mākslas, tā, tā ticība pazuda. Un viņš saka, tas iemesls bija tāds, ka tā vide, ne, ta, tas nebija pietiekami. Tas, ka viņš kulturāli bija katolis un redzēja visus arī esam katoļus tādā pašā veidā, tas nebija pietiekami. Un, eh, jā, divas ar viņu ārkārtīgi interesantā veidā darbojās, un viņš visu pameta, devās dzīvot graustos Madridē. Eh, ne, ne ar domu tagad visus katehizēt, bet vienkārši būt ar nabagiem, un nu, Dievs tur uh, sāka veidot īpašu pieredzi, un uh, kā viņš, proti šo veidu, kā viņš darbojās ar, ar, ar nabagiem, un kas, kas dzima viņu vidū, ja, tādi neokunālā ceļa aizbetņi, mēs vēl varētu teikt, un pēc tam tie bija interesanti, tie bija priesteri, tie bija uh, pat uh, arhibīskaps Madridis viesojās šajos graustos un redzēja to pieredzi, viņi teica, mums to vajag draudzēs, to, to radikalitāti, to īstumu, to mēģinājumus patiešām sekot kungam, tas nenozīmē, ka viss ir perfekti. Ja? Lūk, tas, tas var būt viens ceļš, kā, kā mēģināt nonākt pie ticības, bet ir dažādi ceļi. Dažādi ceļi. Nu, tāda izlaušanās no ikdienišķuma no, nu, ārā, tad, kad esi jā, jā, jā, jā. burvīgi. Es tā domāju, šeit mēs arī varam likt punktu šai sarunai. Paldies, paldies ka atnāci. Paldies par aicinājumu. Jā. Paldies arī jums, rādījumi arī klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Paldies arī ziedotājiem. Es vēlreiz atgādinu, ziedojumu um, iespējas ir sameklējamas rādījumi arī mājaslapā. Tas ir rml.lv slīps vītra ziedot. Uh, Tur ir bankas konts, PayPal poga, ziedojuma skaidrās naudas ziedojuma, kā to var izdarīt. Arī ziedojuma tālrunis 9 0 0 0 6 7 6 9, pa kuru zvanot jūs ziedojat 4,27 eiro. Vēlreiz numurs 9 0 0 0 6 7 69. Milzīgs paldies par to, ka jūs mūs atbalstat, jo tikai pateicoties jūsu atbalstam, jūsu ziedojumiem, protams, arī lūkšanām un lūkšanām, un brīvprātīgu atbalstam mēs varam arī darboties. Milzīgs, milzīgs paldies par tādu um, atbalstu, ko dodat mums. Uh, kāda īziņa? Kādreiz kā, kā dzirdēju, kā sauc šo ceļu vai kopienu, kā sauc šo ceļu vai kopienu. Es, eh, tas pirmais vārds nesaprotu Kad dzirdēju, ka neokatehumenālais ceļš, burtiski tulkojot, ja, jaunais kate, katehumenālais ceļš, ja. ir katram kristietim jāiziet šis katehumenāls, katehumenāts, katehumenālais ceļš, kurā, citiem vārdiem posms, kurā tu tiec sagatavots. Arī Kristus savus mācekļus trīs gadus aicināja un pulcēja un, un viņam sludināja un tā tālāk. Ir jābūt kādai šai pieredzei, kas tevi sagatavo, lai tiešām tev būtu ticība, vai ne? Un, mm. uh, to ceļu mēģina dāvāt, bet, bet um, Dievs to ceļu citādā, teiksim, ietērpā var, var dot katram arī citādāk. Jā, un tad paskaidrojums nedzirdēju šo vārdu, tā kā tagad cerams, ka tas atdzirdēts un varēs uzmeklēt, ja tādā arī interesi ir, jo, manuprāt, tādas kopienas ir vērtīgas lietas ne tikai, lai izlausās no ikdienišķuma, jo arī kopienās mm. ikdienišķums iezogas, uh, bet lai mēs būtu viens ar otru kopā, jo gal galā kopā, tikai kopā mēs varam arī mūsu ticības ceļu uh, pilnvērtīgi iet, vismaz mana tāda pārliecība, kā jau kopienas cilvēkam arī. Hm. bet nu šajā brīdī gan liekam mazu pārtraukumu pauzīt un tad atgriezīsimies, lai pēc brītiņa jau maza saruna ar Aidi Tomsonu, arī par viņa ticību. Redzēsim, kā tad tur īsti ir. Bet rādījumā arī klausītāji, paldies arī par jūsu atbalstu, ka jūs nepagurstat mūs atbalstīt un varbūt tās eh, panes to, ka mēs te nepārtraukti <laughs> runājam par ziedojumiem, bet tas tiešām tikai tādēļ, ka bez, tā, bez tiem mēs nevaram nekādā veidā. Tā kā milzīgs, milzīgs paldies uz tikšanos pēc maza, maza brītiņa.